Agur entzuleak. Azken aste hauetan, asendikala itza deskubritu dugu. Apolitik itza ezagutzen ginuen, baina asendikala zer egan nahi du horrek. Beti pentsatu dut aski talde ezberdin badela, proiektu eta egin molde propioekin, nork bere burua baten barne senditzeko. Engainu da denak elgarrekin izaiten algirela pentsatzea noiz benka gai batzuetan elkartzea posible da eta beharrezkoa. Baina talde eta sendikat ezberdinak izaitea sano da, normala da eta desiratzekoa ere bai. Urrunda FNSUA sendikat bakararen gibelean denek segitu behar zutelarik. Fede honez antolatuak badira ere, egun mobilizazioetan etiketak bazte guzteak zer interes du nik nahiago dut mobilizazio batean ikur eta logo guziak ikusi, zinez eta bainore. Denen ezabatzeak ilusiozko batasun bat dela iduritzen zaut, oinahia aipatua eta partikatua izan ez duen izaite bat. Sortu bezala desagertzen aldena. Eta ororen buru, nor ateratzen da. Laborantzako azken aste hauetako aktualitatean bezala, gehienik entzuten den Bojoka sendikala ez da joko bat, ez da denbora basa bat. Bojokak irabazteko dira eramanak, inda jajemana baten bidez, eta horrek antolakuntza bat eskatzen du. Gure bojokek ez badute beti emaitza baikojik, ez girelako aski azkar da. Langileria, laboraria eta egita joro sendikat edo talde politiko kide jartzen balizte, formatzen, antolatzen eta bojokatzen, asko zenmanko jagoak gintaizke. Podereak bestela kontsidara gintaizke. Baina nogek iraupena eta lana galdegiten du. Egia da ibil molde zaharkitu batean kokatzen izala. Antolakuntza araudikatuekin, interlokutore eta negoziozioekin. Bainan gizartea hola antolatua da, eta osagarri honean den demokrazia batek ala ibili behar luke, arahteko talde horiek errespetatuz mespretsuak eta inposaketak ditu elkar bizitza ahultzen eta indar ilunak azkartzen. Niki nizan txendikata, industiziaren kontra eta proiektu eraldatzaile baten alde borrokatzen delarik.